12 жовтня. День тягнувся повільно. Те, що в колі прикинулося хортицею. Проте кощаві мене ніколи не вабили. На горищі я трохи порикав на те, що в шафі, глянув на плазунів у дзеркалі. Подивився, як Джек марудиться зі своїми здобутками. По справжньому користуватися ними було і досі зарано. Пізніше сірохвістка розповіла, що ночовій схопив вапнюгу, відніс його понад темзу та скинув у воду. Згодом Змія винесло на берег, і він довго повз додому. Про що вони там посперечалися, невідомо. Дізнався я й про кілька наглих випадків гострої анемії по сусідству. Добре, що собак граф не чіпає. Увечері я приніс Джекові до ніг його капці. Господар саме сидів із газетою перед ревучим камином курив люльку і посьорбував Херес. Він уголос читав усе про вбивства, підпали, каліцтва, грабунки могил, плюндрування церков, незвичайні крадіжки. Так приємно інколи просто побути в домашньому затишку.